บุ๊กทูหกสิบสี่ шестьдесят четыре, шестьдесят четыре, การปฏิเสธหนึ่ง отрицание, один, отрицание, один. ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ Я не понимаю это слово. Я не понимаю это слово. ดิฉันไม่เข้าใจประโยค Я не понимаю это предложение. Я не понимаю это предложение. ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย Я не понимаю, что это значит. Я не понимаю, что это значит. คุณครู Учитель. Учитель. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Вы понимаете учителя? Вы понимаете учителя? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดี Да. Я его хорошо понимаю. Да, я его хорошо понимаю. คุณครู Учительница. Учительница. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Вы понимаете учительницу? Вы понимаете учительницу? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดี Да. Я ее хорошо понимаю. Да, я ее хорошо понимаю. ผู้คน Люди. Люди. คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ Вы понимаете людей? Вы понимаете людей? ไม่ ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ Нет. Я их не очень хорошо понимаю. Нет, я их не очень хорошо понимаю. เพื่อนหญิง แฟน Подруга. Подруга. คุณมีแฟนไหม У вас есть подруга? У вас есть подруга? ค่ะ ดิฉันมี Да. У меня есть подруга. Да, у меня есть подруга. ลูกสาว Дочь. Дочь. คุณมีลูกสาวใช่ไหม У вас есть дочь? У вас есть дочь? ไม่ ดิฉันไม่มีลูกสาว Нет. У меня нет дочери. Нет, у меня нет дочери.